Pitajte sveštenika. Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama. Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni. Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali. Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.svestenika at yahoo.com pozivom na broj telefona 041 231 633 putem SMS poruke na broj 069 208 403. Pitajte sveštenika. Hristos Vaskrse, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci Radio Svetigore. Dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Večeras imamo blagoslov i radost da je naš gost i da će odgovarati na naša pitanja e, jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajine u Budvi. Hristos Vaskrse, oče Rafailo, blagoslovite i dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika. Vaistinu Hristos Vaskrse slavimo danas Tominu nedjelju, mali Vaskrs, kako se ova prva nedjelja po prazniku Vaskrsenja gospoda i spasa našega Isuse Hrista naziva, pa evo lijepe teme da počnemo ovu našu emisiju. Da, nedjelja, kako je crkva naziva, obnovljenje ili antipashe, vrlo važna i sobom projavljuje tu neprestanu brigu naše majke crkve, da nam ovu novu vijest i plod arhangelske blagodesti duboko utisne u, u, u život, u biće, u srce, u kosti, da primivši je e, svoj život temeljimo isključivo na njoj, odnosno na sili vaskrsenja gospoda našeg Isusa Hrista znajući od kakve je važnosti e, da taj događaj ozbiljno i prihvatimo, ozbiljno da mu pristupimo, e, da ga doživimo i njime živimo, ona se trudi, a posebno u ove dane, naravno i e, celokupnom četrdesetnicom i strasnom sedmicom, zaista sistematski, svešteno i praktično sa svih strana opkoljavajući e, naše biće svim tim moćnim projavama, istinama, faktima i evo slava Bogu i poshodicama, ona želi da e, sve ovo što se događa, što se dogodilo, a duhom svetim evo i danas događa, e, duboko, duboko, duboko usvojimo i da u sve ovo živo vjerujemo. Zato i ova nedelja posle ove prve paskalne e, na ovaj Tomin način i e, kroz Tominu osvjedočenje osjazanije, kako se to kaže na jeziku e, crkve, na crkveno-slovenskom, to vjerenje, dodirom, da i mi dodirnemo vaskrslo tijelo Boga čovjeka, i da se živo prateći sve one događaje koji su se odigrali u one dane u Svetom gradu Jerusalimu i prije i za vrijeme stradanja i poslije čudesnog i tridnevnog vaskrsenja, da ih dobro pratimo, pažljivo čujemo, jer tu ima šta i da se čuje, ne jedan dijalog, ne jedna riječ, ne jedan svjedok, Naprotiv, mnogi svjedoci, mnogi događaji do dana današnjeg, dakle da obratimo pažnju i da se utvrdimo na vjeri apostola. Evo danas ne bilo ko, nego jedan od 12 storice biva uveden silom blagodati u tajnu bogopoznanja, to jest u tajnu e, vjerovanja u vaskrsenje i u vaskrskoga bogo čoveka. Tako da crkva smatra da i naša vjera u Vaskrsenje treba da bude utemeljena na tom ugaonom temelju apostolske vjere, da mi ne možemo vjerovati bez apostola, da se ne možemo uvjeriti i osvjedočiti u istinitost ovog događaja bez ovih potvrda i ovih e, čudesnih projava kojima smo, evo slava Bogu, živeći u crkvi i sami svjedoci. U vaskrsenje gospodnje nije lako povjerovati. Vidimo da i samim apostolima e, nije bilo ni lako ni jednostavno da povjeruju. Međutim, gospod je tu njihovu slabost i nemoć, tačnije nemoć naše pale ljudske prirode, e, ispoštovo i e, svojim dijelima, svojom silom e, prevazišao, tako da je ipak e, apostole, a kroz njih i ljudski rod uveo u vjeru da je vaistinu vaskrsao. Zato crkva, očekujući od nas da imamo vjeru apostola, vjeru vaskrsloga, bogo čoveka, privodi nas zaista sve saborno, liturgijski i dovodi u dodir i prenosi u one dane kad se ta vjera utvrđivala. Zato je mnogo važno i ne samo u ovoj tominoj nedelji, nego u kompletnom godišnjem krugu, a posebno u onim evanđeljima koja crkva čita i narodu, e, nudi na vaskršnjim e, jutrenjima, gdje se govori e, o tim događajima koji su ujedili neposredno poslije Vaskrsenja gospodnjeg, da se dobro utvrdimo i da imamo zdrav i jasan i zajednički temelj vjere. Tako da moja vjera počiva na istim onim osnovama i temeljima na kojima počiva i vjera apostola Tome. Samo u tom slučaju e, našu vjeru i naše življenje u crkvi možemo smatrati ravno apostolnim po porijeku i e, daj Bože i po plodovima. Zato naša crkva jeste nazvana apostolskom i u našem ispovjedanju vjere mi se obavezujemo da ispovjedamo e, vjeru i pripadnost e, jednoj svetoj sabornoj i apostolskoj crkvi. To apostolskoj E, između ostalog znači da i naša vjera u vaskrsenje e, leži i tvrdo se oslanja na istim onim faktima, onim događajima kojima su direktno učešću uzimali sveti apostoli, a evo duh sveti do dana današnjeg otkriva nam sve to, e, želeći da i naša vjera počiva na tim tvrdim, nepokolebljivim osnovama vjere. Zato evo i ovu nedelju iskoristimo da obnovimo, zato se naziva nedeljom obnovljenje, da obnovimo onaj doživljaj iz e, po, protekle svijetove sedmice, iz one pashalne noći i da taj plamen e, vaskrsenja čuvamo i nosimo ne samo kroz neko vrijeme do četrdesetnice, odnosno vaznesenja i pedesetnice, nego da to bude novi plamen, da to bude novi duh novog života, nove vjere, nove nade i vječne besmrtne ljubavi, jer se tiče besmrtnog Boga i predstavlja odgovor na njegovu besmrtnu ljubav prema svakom čovjeku. A ona djeluje u nama ukoliko zaista povjerujemo da je postao čovjek, da je radi nas ljudi, radi našeg spasenja i ustao iz mrtvih, da je pokazao svojim svetim apostolima znamenje vaskrsenja, znamenja pobjede svojim ranama, a da je pokazao i silu svojim ustajanjem i svojim vaznesenjem i da je crkvi ostavio obećanje da će biti sa njom do kraja vremena i u beskrajnoj vječnosti. To obećanje on održava do dana današnjeg i zato je mnogo važno da sveti oci i sveti Grigorije Palama u besedi na današnji dan, na Tominu nedelju, poziva svoju pastvu u svetom gradu Solunu, a pošto je stepenovan i podignut na e, stepen vaseljenskog učitelja, poziva i sve nas da budemo redovni na nedjeljnim sabranjima, nedjeljnim liturgijskim sabranjima, jer svako to sabranje zapravo predstavlja e, produžetak onih prvih apostolskih liturgijskih sabranja na kojima se gospod javljao odmah po vaskrsenju i dao obećanje da će uvijek biti sa nama, e, to je sa apostolskom crkvom i naslednicima svetih apostola i po blagoslovu, i po učenju, i po vjeri, i po nade, i po ljubavi. Tako da i današnja sveta liturgija, e, tačnije celokupni liturgijski život svetog pravoslavlja, e, predstavlja bukvalno javljanje i prisustvo vaskrsloga gospoda Isusa Hrista. I kogod uloži napor da bude prisutan, pa makar on u početku i ne vjerovao, ali sila prisutnog gospoda uvjerit će ga. I zaista, ukoliko imamo problem sa vjerom, ukoliko se ona, iako mala koleba, nošena vjetrovima ovoga svijeta, nema boljeg načina da je sačuvamo, držimo i utvrdimo i odbranimo do da se okupljamo na nedeljnim sabranjima, tačnije u dane vaskrsenje gospoda našeg Isusa Hrista, a nedelja, svaka nedelja jeste zapravo e, taj dan u kojem vršimo spomen na ta čudesna djela i u kome se i projavljuje sila Vaskrskog gospoda kroz e, svetu liturgiju i sveta tajnstva tijela i krvi. Zato Tomina nedelja između ostalog mnogo čemu poučavajući nas poučava, poziva da ostanemo vjerni crkvi, da budemo prisutni na svetim e, nedjeljnim sabranjima, na svetim božanstvenim liturgijama i da e, primamo svjetlost vaskrsenja ushodeći iz vjere u jaču vjeru, iz nade u jaču nadu, iz ljubavi u veću ljubav i prema gospodu našem, a kroz njega i ljubav prema našoj braći i sestrama, uključujući tu i neprijatelje, jer tamo gdje se svjetlost vaskrsenja useli, tamo ljudi i neprijatelje ljube i pozdravljaju ih tim sve pobjednim e, pozdravom i barijakom e, pobjede Vaskarskog gospoda koju je izvojevao za kompletan ljudski rod. ali da bi ta vjera, ponavljamo, bila ozbiljna, tvrda i nepokolebljiva, ona mora biti sjedinjena sa vjerom crkve, sa vjerom svetih apostola, sa božanstvenom liturgijom. Anastasios pascha Kiriju, pascha. εγκαρθάνατο προζωήν και γης προσουράνων Χριστός ο Θεός ημάς διεβίβασεν επί και τη εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενον. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θάνατο, θανάτων πατήσας, και τη εν της ζωήν sveštenika. Oče Rafailo, evo, nakon ove uvodne teme o današnjoj Tominoj nedjelji, nedjelji Antipashe, da nam kažete nešto, pređemo na pitanja, da li je neophodno u toku molitve u svome domu uzdizati ruke prema gore, pita slušalac. Ovo pitanje je vrlo zanimljivo Naravno, vrlo je važno o kome se radi, ali s druge strane, sveti oci u svojim e, učenjima o duhovnom životu pa i o e, sveštenoj moliti naglašavaju da je opasno uzizati ruke prema nebu e, jer to može da bude projava one duševne strane našeg bića koja voli da e, svoj put ka nebesima ubrzava, ne obraćajući pažnju na sve ona klizišta i sve one opasnosti koje prijete podvižniku molitve od strane lukavih duhova iz podnebesja. Konkretno uzdizanje ruku ka nebesima može da predstavlja znak pretjerane i prerane smjelosti, takozvane drskosti i takav čovjek može tajnu u sebi da nosi i svijest da je dostojan i nekih viđenja ili najilaska Božje blagodati, što sve predstavlja e, opasan put i močvarno tlo za zidanje duhovnog bića, tako da vrlo lako može da se desi da dođe i do poremećaja i upadanja u prostor duhovnih obmana. Zato je bolje, pogotovo ako se radi o nekome ko tek počinje da korača e, putem duhovnog života, da se vježba e, kroz molitvene forme koje crkva ostavila svoje djeci, konkretno kroz e, sve te molitvoslove, molitvenike, kroz svešeni psaltir i da se u početku vježba molitvena pažnja, dakle da se molitve iščitavaju polako, da se obraća pažnja na ono što se čita i naravno da se Eh, upoznamo sa našom crkvom na onim osnovnim da tako, nivoima, eh, da čujemo i propovjed naših svetih apostola, da upoznamo nekoga i od naših otaca sveštenika koji će moći da nas drže za ruku i, i blagodatno vode ovim putem, pa daj Bože da dođemo i do tog nivoa, da možemo i ruke da dižemo, ali e, sigurno je da to nisu ni prvi koraci da se do toga ne dolazi tako brzo. Zato eto predvažen bratu ili sestri koji se interesuju da ipak spuste ruke i da se e, smireno, strpljivo i u duhu poslušnosti prema učenju i ritmu crkve uče osnovnim e, koracima, osnovnim potezima duhovnog života, te da bi taj život imao jednu razvojnu, zdravu razvojnu fazu i neophodnu e, postepenost. A onda će blagodat Božija, videći našu dobru namjeru i srpljivost, sigurno dati sve ono što je nama potrebno za naše spasenje u pravo vrijeme i u pravim e, mjerama i duhovnim dozama. Thank you. slušalac kaže da u poslednje vrijeme stalno sluša da vjernici treba da se pričeste na svakoj svetoj liturgiji, ali kaže u parohiji kod njih to nije praksa i rijetko e, se ko pričešćuje osim kada je post. E, pita da li treba da pita svog paroha da li može da se pričesti na svakoj svetoj liturgiji da traži njegovo odobrenje ili treba samo da priđe i da se pričesti. Pa da vam kažem, to je sad jedno novo pitanje i jedno, jedno, jedno polje gdje se nismo baš najbolje snašli. Čini mi se tako da postoje dosta ozbiljne podjele u, u mišljenjima, ali eto da kratko skrenem pažnju koliko mogu iz nekog svog iskustva i onoga što sam slušao od starijih i čitao od svetih, da je mnogo važno da izgradimo taj lični odnos prema gospodu, nalik onome koji je apostol E, Toma imao, znate, jer reći apostolu Tomi da se pričešćuje znate, jednom nedeljno ili dva, tri puta godišnje, znate, to bi za njega bila, znate, onako duhovna uvreda, znate, i, projeva jedne krajnje neozbiljnosti, jer on je e, napipao e, tijelo njegovoga vladike Vaskrsloga i on je svoju vjeru potvrdio onim kratkim, ali uzvišenim usklikom Gospod moj i Bog moj čovjek koji povjeruje e, na apostolski način, pritom kad govorim na apostolski, nemojte me pogrešno shvatiti, ne želim ovdje da se mi ravnamo sa veličinama prvo vrhovnih apostola, ali s druge strane nemojmo da zaboravimo da smo mi ipak po prizvanju njihovi naslednici, njihovi učenici, tako da imamo i obavezu i blagoslov da imamo, stičemo apostolsku vjeru i odnos prema gospodu, E, reći onome koji je povjerovao u Vaskarskog gospoda, koji ga je rukama tome napipao, koji je sam uskliknu da je on njegov gospod i spasitelj, gospod moj, Bog moj, spasitelj moj, život moj, nada moja, istina moja, smisao moj, svjetlost moja, ljubav moja, hrana moja, ako je povjerovao, a sigurno će povjerovati ako pažljivo bude slušao crku i njenu apostolsku propovjed, onda je smatram nepristojno takvom čoveku određivati e, koliko će se puta pričestiti, pogotovo u onom smislu da ga ograničavamo da se pričešćuje, ne znam, dva, tri puta godišnje e, po nekim starim mapama i tabelama koje fakat nemaju nikakvo utemeljenje u predanju crkve. O tome vrlo e, dobro i duboko pišu naši sveti oci Nikodim, e, Svetogorac i makar je korinski u knjizi o neprestanom pričešćivanju svetim tajnama koja može da se nađe na našem srpskom jeziku. To je izuzetna knjiga koja daje e, sveto otačke, sveto predanske odgovore upravo na tu dilemu. Dakle, važno je da se trudimo da povjerujemo, da imamo lični odnos prema Vaskrsnom gospodu, da dođemo do onoga gospod moj, Bog moj. Ako u tome uspijemo, takav čovjek Eh, on već u svom doživljaju, u svojoj vjeri ima taj unutrašnji regulator odnosa. I njega će taj odnos, tačnije ta blagodatna vjera da vodi. I zašto da ne, ako poželi, da se sa njegovim gospodom sjedinjuje svake nedelje, mislim da je veliki grijeh i da je potpuno eh, u suprotnosti sa apostolskim blagoslovom da takvog čovjeka odvajamo od gospodnjeg dana i od javljanja gospodnjeg u te dane, konkretno mislim na nedeljnu liturgiju. Veliki grijeh i tako može da dođe do ozbiljnih problema u životu jedne parohije ili mm, ako je u pitanju širi nivo jedne eparhije ili bilo koje zajednice. E, tako da tu treba voditi računa da se u narodu razvija ta vjera, apostolska vjera, a do nje može doći samo ako narod bude slušao propovjed apostola. E, a propovjed apostola je propovjed crkve. Zato mislim da je mnogo važnije da se bavimo tom propovjeđu, a onda koliko će se ko pričešćivati, to će blagodat Božja da uredi po tom našem, da kažemo, ličnom odnošenju prema svemu onome što smo čuli, to je prema onome u koga smo povjerovali, a zdrava propovjed crkve uvijek izaziva zdravu vjeru. E, onu vjeru kako imaju naši sveti apostoli i sveti mučenici. Ako te vjere nema, znate, onda ćemo se mi neprestano sudarati u raznim polemikama, da li treba ovoliko ili onoliko, rijetko, često, ovako i onako. I ne samo po pitanju pričašće, nego i po mnogim drugim pitanjima iz domena crkvenog, liturgijskog, asketskog, dogmatskog e, života crkve. Dakle, prava živa vjera, kako kaže sveti apostol Pavle, dolezi od propovjedi, a, a propovjed dolezi zdrava propovjed od riječi Božije. Tako da, evo i sebe podsjećam, a evo pozivam i su braću i sestre da se ipak vratimo svetom evanđelju, njemu je sve, u njemu je svjetlost, a onda će naš odnos prema liturgiji, prema pričašću biti uravnotežen, zdrav, a eto, ostavimo svima na savjest liturgijsku savjest da pristupaju ako hoće i češće, a ukoliko smatraju da to treba da bude i malo ređe, ali neće biti previše rijetko, to sigurno, jer duša ima potrebu za Hristom, da će se to sve lijepo usaglasiti i da će onda krajnosti e, same od sebe otpasti. Jer tačno je da postoji krajnosti i previše često pričašćivanje, previše rijetko, ali to već nije problem e, liturgije, znate, to je problem vjera. To već spada e, sa nivoa mistike, liturgijske, tako, e, tajanstvenosti na nivo psihologije i sociologije i tako dalje. A tamo Duh Sveti ne rešava probleme, on ipak od nas očekuje da održimo te crkvene, liturgijske, apostolske nivoje i tamo će nam se sve reći i otkriti. Međutim, bojim se da smo promašili nivo, zato imamo i mnoge druge promašaje, pa konkretno i što se tiče učestalosti primanja svetih tajni, tijela i krvi. Bilo kako bilo, mi primamo tijelo i krv Vaskarskog gospoda i od nas se očekuje da mu pristupamo kao onome koji ima ličnost, koji jeste ličnost i da mu pristupamo i sami kao ličnost i da ulazimo u zajednicu sa njim, da imamo potrebu da zajedničarimo s njim. A kako ćemo imati potrebu da zdravo zajedničarimo sa onim koga uopšte ne poznajemo? A kako ćemo ga poznavati ako nas neko nije priveo i upoznao sa njim? A ko će nas privesti i upoznati ako ne crkva njenom propovjeđu preko njenih sveštenika, učitelja, episkopa, svetog predanja i svetog otkrovenja? a čini mi se da smo se mi od svetog predanja i otkrovenja poprilično udaljili i da sad zidamo svoju vjeru, znate, na nekom pijesku, na živom pijesku, živom brotu i onda evo i da se davimo u, u prostoru same liturgije. Znate, to ne bi trebalo da dozvolimo i ako dozvoljavamo trebali bi brzo da se i trgnemo i pokajemo i da se vratimo na, na svoja mjesta i da slušamo propovjeti svetih apostola, da slušamo riječi živoga Boga, a u njima je sve ono što nam je potrebno, jer bez pričešćivanja e, logosnim isijavanjem riječi Božije, mi ne možemo ni njegovo tijelo i krv da primimo dostojno. Ako ćemo da pokrenemo pitanje koliko će ko da se pričešuje, odmah moramo pokrenuti pitanje koliko ko živi po evanđelju, koliko ga ko čita, i pravilno razumije i tumači. Jer to ne ide jedno bez drugoga. Imamo i tu pojavu da se ljudi odnose prema pričašću na ovaj ili onaj način, a potpuno ignorišu riječ Božju. To je nemoguće, jer isti onaj čiju krv i tijelo primamo ili želimo da primimo, isti on je riječ ima. Zato i u liturgijskom činu i poredku prvo ide riječ i pouka apostola, riječ i pouka samog gospoda, Pa tek onda svešteno dejstvo i primanje e, svetih tajni. Sve to ima svoje mjesto i zašto je tako? Zato treba liturgiji prići ozbiljnije, temeljnije, dublje i onda će ovi problemi da nestaju, da, da jenjavaju i zasijaće svjetlost vaskrsenja koju liturgija nosi i svi ćemo biti mirni, blagodarni i obasjani radošću vječnu i istinitom. Pitajte sveštenika. Poštovani slušalci, draga braće i sestre, ovo su Talasi Radio Svetigore, a vi pratite emisiju Pitajte sveštenika u kojoj večeras imamo blagoslov da na naša pitanja odgovara jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajine u Budvi. Oče Rafailo, evo da nastavimo sa pitanjima naših slušalaca. Slušateljka pita kako to duhovni otac bdi neprestano nad svojim duhovnim čadom. Da li duhovna čada mogu biti udaljena od svog duhovnog oca e, čak i u druge gradove, a da je on sa njima na neki način povezan? Kažem, tajna duhovnog očinstva je velika tajna. Duhovni otac svakog e, hrišćanina je duh sveti, duh oca Nebeskoga, duh gospoda našega, Isusa Hrista, to je pravo istinsko duhovno očinstvo. A u crkvi ljudi, naši oci, sveštenici, harizmama istog tog duha e, e, djeluju na, na duše i e, doprinose njihovom duhovnom rađanju, ali vrlo je važno da to razlikujemo da duh sveti djeluje preko naših otaca. Istina, on i privodi ljude e, tim ljudima e, jer zna da imaju silu, da imaju duhovnu harizmu, da izazovu te duhovne procese, tačni otvaranje duša koje podrazumijeva i izraženje iz e, zatvorenosti u čaurama i tamnicama egoizma i samoživlja i da ih izvode na svjetlost bogopoznanja, što jeste i cilj duhovnog očinstva. E, samim tim e, bdenje nad duhovnim čadom pripada duhu svetom. Duh sveti bdi nad e, djecom koju je porodio, naravno kroz sve te tajne, i koju e, porađa i duhovno vodi kroz naše oce, duhonosne oce, koji apsolutno moraju biti u vezi sa živom crkvom i u vezi sa sveštenim liturgijskim e, predanjem svetog e, pravoslavlja, da bi bili istinski provodnici duha svetoga. A na taj način se i obezbeđuje taj, da kažem, duhovni nadzor koji pripada nebeskom caru, koji je svuda prisutan i sve ispunjava, a da bi ta komunikacija bila lakša i da ne bi upadala u prostor abstrakcije ili e, fantazije, onda je dobro da postoji i postoje ljudi na kojima počiva ta blagodat duha svetoga ili harizma e, svetog duhovništva ili staraštva, kako se to naziva u našoj crkvi i crkvenom predanju, to su e, svešteni darovi i takav odnos je blagosloven i duhovno čedo zaista može da osjeća taj molitveni pokrov, ali uvijek da, da zna da je duh sveti onaj koji pokriva. Samim tim postoji mogućnost da budemo i udaljeni od naših e, duhovnih otaca, da živimo i u drugim gradovima i na drugim kontinentima, a da osjećamo njihov pokrov, a posebno ako pratimo njihove duhovne blagoslove i ostajemo vjerni njihovom svakako pravoslavnom usmjerenju, živeći aktivno u e, liturgiji, na mjestima u gradovima gdje živimo, poštujući ona, da kažemo, uža, duhovna usmjerenja i instrukcije naših otaca i upravo kroz tajnu poslušnosti ta veza biva održana. I Duh Sveti e, prenosi našem duhovnom ocu tu informaciju da njegovo duhovno čado prati e, blagoslov, živi po njemu, tako da ta veza postoji i taj odnos se razvija uvijek u slavu Božu i onom blagodatnom vertikalom, e, uvijek e, izmičući onim emotivnim i dušanim zamkama i pristrasnostima, jer zdravo duhovno rukovodđenje uvijek razvija u vođenom ili prethodno rođenom čadu taj osjećaj prisusta Božijeg, i odnos ljubavi prema Svetoj Trojici, prema Svetoj Bogorodici, prema Svetim Angelima, Svetim Ocima, prema Crkvi. Ako to uspije duhovni otac, to se smatra i njegovim uspjehom i radost njegovog duhovnog čada sigurno je i njegova radost, e, uključujući tu naravno i spasenje kome se e, svi nadaju, tako da i on će moći da kaže gospodu evo ja i djeca koju mi dade Bog na dan opšteg vaskrsenja i velikog sabranja na velikom i strašnom danu i sudu gospodnjem. Znači, tako da daj Bože da i ovdje kod nas ima što više tih zdravih odnosa duhovne djece sa duhovnim ocima i sada da ne očekujemo previše od njih jer i mi ljudi smo opterećeni slabostima i strastima, ali ono što je važno da znamo da onaj koji nas vodi i rukovodi preko otaca i rukovodi njihovu duhovnu djecu jeste savršeni, moćni, nebeski car, duh sveti koji od oca ishodi, a koji nam se evo preko sina, njegovog vakurenja, stradanja, vaskrsenja i vaznesenja dade i neprestano, E, živi i počiva u crkvi pravoslavnoj i kroz nju svešteno dejstvo je porađa i već rođene vodi u život vječni. To bi bila suština e, istinskog duhovnog rukovodja. Kad govorimo već o duhovnom ocu, ja moram da se sjetim riječi koje je na ovu temu često znao da kaže naš blaženo počivši otac Luka Anić za tu istinsku ljubav u duhu, za tu duhovnu zajednicu ni vremenska ni teritorijalna distanca ne znače mnogo. Tako je, to su duhovne veze, duh je iznad vremena i prostora. čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu i teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo svi ćemo ako Bog da biti u Carstvu Nebeskom gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنتهلل به المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور Hristos anestie pnekron thanaton Thanaton batisas Kepisën të dhnimas i zoif Karisa menos Mesih طاب من بين الأموات ورفع الموت بالموت ورهن الحياة للذين في القبور مسيح طاب Pitajte sveštenika. Evo da pređemo oče na ostala pitanja naših slušalaca. E, da li je moguće ako vodimo ispravan hrišćanski život da se iscijelimo od duhovne bolesti još u ovom životu, pita naš slušalac. Potreba da se iscijelimo, ona je opravdana i ta želja postoji u probuđenim dušama. Međutim, treba ipak biti realan i smiren, a Sveti Otci će nam u tome i tekako pomoći da je pravo isceljenje e, projavljeno u tom doživljaju duboke povrijeđenosti naše prirode. Nije dobro da e, u sebi e, prepoznamo, da tako kažem, zdravlje i da vidimo, e, da kažemo, nedostatke bolesti. To, to je znak da idemo pogrešnim putem. Naprotiv, e, ispravan duhovni smjer i zdrav duhovni život uvijek dovodi blagodaću Duha Svetoga do sve dubljeg poznanja naše raslabljenosti, naše oboljavosti. Pritom ovdje govorimo o dubokim povredama naše prirode. I ne samo naše prirode ili moje e, konkretno, nego e, prirode kompletnog ljudskog roda. To je naša bolest. I tu se zapravo i krije put do istinskog isceljenja, to je istinskog i jedinog iscelitelja. Tako da e, isceljen čovjek, on koliko god to e, da zvuči e, čudno i paradoksalno, ali tako je, on sebe uvijek doživljava kao velikog bolesnika. I uopšte se ne nada ni na čovjeka, niti na bilo kakvu drugu pomoć, nego isključivo na jedinog čovekoljubca, jedinog e, istinskog iscelitelja i spasitelja. E, tako da mi se iscijeljujemo na način što prepoznajemo svoju duboku bolec, duboku povrijeđenost i svim svojim oboljelim i grehovnim bićem pripadamo onome koji je došao zbog nas, bolesnih i grešnih i u susretu sa njim i u njemu mi nalazimo istinsko zdravlje. To je tajna duhovnog liječenja i ako hoćete duhovnog isceljenja. Jer svi sveti oci, oni najzdraviji, među njima veliki oci, Makarije, e, Pimen, Pahomije, da ih sad sve ne nabrajamo, oni su svi do kraja svog života živjeli sa svješću da su e, duboko povrijeđeni, E, bolešću, e, grijeh, e, da su duboko prožeti padom ljudske prirode i što je ta svijest bila dublja, njihova potreba za gospodom Isusom Hristom bila je sve veća. Tako da su mu svim svojim bićem, svim svojim srcem, umom, voljom, životom pripadali i u njemu, to jest u zajednici sa njim, našli istinsko i vječno, neoduzimljivo zdravlje. To je taj e, put smirenja, put smireno umlja koji vodi do duhovnog isceljenja. Naravno, to je ozbiljna nauka i ne treba je prilaziti olako, ali evo u, u nekoliko riječi e, koje smo naravno primili od svetih otaca, da ukažemo bratu ili sestri da se interesuje, da, da se ne opterećuje, da sebe e, isjeli nasilno što je nemoguće, nego da ide putem smirenja, da upozna svoje slabosti i kroz njih da upozna onoga koji je došao da nas oslobodi i od grijeha i od bolesti, jer on je baš došao zbog bolesnih i grešnih. I bolesnici i grešnici upravo bolešću i grijehom prepoznaju i dobijaju isceljenje i otpuštenje grehova. A za nas je najvažnije da se sjedinimo sa njim, a ne to da li ćemo biti bolesni ili zdravi, nego da budemo, da budemo jedno sa njim. A u jedinstvu sa njim bit će i zdravlja, bit će i života u izobu. Thank you. Da li se može dijelo svetog Jovana Lestvičnika Lestvica čitati bez blagoslova duhovnika, pita naš slušalac iz Republike Srpske. Pa pravo da vam kažem, Lestvica svetog Jovana Lestvičnika je danas zanemarena. Ne samo Lestvica, nego uopšte sinajsko učenje i sinajske mape. Zaboravljene su i e, mnogo toga sad dolazi, a da nije, nije cenzurisano. E, sinajskom svješću i sinajskim opitom ili iskustvom Svetog Jovana Lesvičnika. A od toga mogu da dođu i nemali problemi i duhovna lutanja. Crkva svoj odnos prema Svetom Jovanu Lesvičniku e, jasno otkriva u danima velikog posta, a da i na druge mnoge načine, da sad ne govorimo o odnosu svetih otaca prema svetom Jovanu Lesvičniku, gotovo da nema ni jednog Evo danas se sjećamo i velikog Grigorija Sinaita, velikog učitelja umne molitve i naslednika e, sinajskog predanja, samim tim i predanja svetog Jovana Lesičnika, e, ali u toku velikog posta ona mu posvećuje pažnju odvajajući čitavu jednu nedelju, baš njemu, ime ukazujući da je to predanje zapravo predanje duha svetoga i da to učenje jeste učenje duha svetoga i da ono kao tako ne može da zastari. S tim što sa druge strane e, treba narodu e, učiniti pristupačnim e, to učenje e, i prilagoditi ga onim moćima, tačnije nemoćima u kojima se danas nalazimo, ali potpuno ignorisati učenje svetog Jovana Lesvičnika, ili ako hoćete svetih otaca, jer sveti Jovan e, i ne ide sam i ne uči sam, nego njemu prethode učitelji, za njim slijede njegovi učenici, sve do dana današnjega, to je vrlo opasno. To je znak da ta zajednica ne živi duhom svetim, jer ignorisati svetog Jovana Lesvičnika, to je, to je kažemo, određen simbol vjere koji govori da je naša vjera pogrešna, da je iskrivljena, pogotovo kad se radi o duhovnim metodama. Danas, nažalost, u neku malu iskusu koju imamo srećući se sa ljudima, vidimo da, da te informacije mnogo nedostaju i da narod mnogo griješi, uključujući se u duhovni život i pravi najosnovnije e, e, greške. A greška u osnovi duhovnog života, ona izaziva neminovno deformaciju i na svakom drugom sledećem stepenu koji čovjeka sve više odvaja od duhovnog centra i jezgre i uvači ga u prostor prevesti iz koje se kasnije nije baš tako lako izvući. Što se tiče programa Svetog Jovana Lesičnika, u njemu e, imamo ponudu bukvalno za sve oblike života i u raznim formama, od porodice do e, vrhunski uređenih e, svetih manastira. Samo toj knjizi i tom učenju treba pristupiti kao i svakom drugom učenju, makar toliko. Nije dovoljno jedno čitanje, potrebno izučavanje, konsultacija, zašto da ne, i seminari, znate, i okrugli stolovi. Vi bi se mogli na Svetom Jovanu Lesvičniku da organizujete čitav jedan e, bogoslovski fakultet samo sveti Jovan Vesečnik da se izučava, pa da bude dovoljno. I nikad da ga ne izučim. A kako je brat pitao, da li je moguće čitati i bez blagoslova duhovnika, treba skrenuti pažnju jer u pitanju je ognjeno štivo. Zaista ognjeno štivo i čovek koji je nespreman može da, da se uplaši i da izvuče neke pogrešne zaključke, tako da ipak predlažemo da E, to štivo ne samo bude čitano po blagoslovu, jer to po blagoslovu, znate, može da bude blagoslov onako ofrlje, dat, ali da se taj čovjek više i ne prati kako je on čitao, kako je razumio, nego da se čita e, pod nadzorom nekoga koji je duh svetog Jovana Lesičnika već prepoznao, koga cijeni, poštuje i u duhu rasudljivosti e, primjenjuje. A ima šta i tekako da se primjeni. Zato eto, svakako da se treba vratiti u Lesvici, mada danas imamo i druge svete oce, da navedem kratko primjer e, svetog Nikodima, svetog Orca, koji je uspio u duhu Lesice i Sinajskog i svetogorskog predanja da, da nam da ponudi jedno divno štivo e, za praktičnu upotrebu, u pitanju je nevidljiva borba, a onda i svi drugi svetogorski oci, evo i novo javljeni Sveti starac Pajsije, Svetogorac i Sveti Optinski starac i sve vam je to sinajsko učenje. Samo je, da kažemo, prilagođeno nemoćima savremenog čoveka, je raslabljen duhom vremena, ali impuls je isti, suština je ista. I svi oni će se uvijek učeći e, svoju djecu uvijek pozivati učenje raznim i mnogobrojnim citatima, između ostalog i na svetog Jovana Lesličnika, što sve svjedoči potvrđuje da njihovo učenje nije samoniklo, nego da je povezano sa svetim predanjem. Sinajsko predanje je predanje duha svetoga, predanje svetih apostola, tako da u njega ne smijemo sumnjati, još manje ga se odricati. Thank you. Od Rafailo, evo još jednog pitanja, možda i malo sličnog. E, da li je moguće da se u pravoslavlju ode u fanatizam ili neko nezdravo praktikovanje vjere? Da vam kažem, najlakše je onome ko ne prati e, mape svetih otaca i ko se ne drži zdravog poretka i učenja crkve, je pat, pasti u, u neku krajnost, jer e, duhovi iz se, to treba da znamo, e, napadaju na dva načina – Jedan je da zadrže čoveka izvan okvira crkve, u čemu i tekako uspijeli, pogledajte samo e, atmosferu e, današnjice, u, u vrijeme apostasije, dakle, narod je potpuno izvan crkve, sem ova, da kažemo, manjinovo malo stadu, a oni koji ulaze u prostor crkve bivaju izloženi dejstvima, ali drugog tipa. Znači, tada e, se strategija podnebesnih sila mijenja, i oni napadaju čovjeka na drugačiji način, vidjevši da on ulazi u, u život crkve, gledaju da ga, da ga obmanu u samom startu i da ga navedu na, na krajnosti. Jedna od tih krajnosti može biti naravno i fanatizam i koje kakva nezdrava praktikovanja e, duhovnog, molitvenog, uopšte crkvenog života. Zato je mnogo važno da ipak imamo kontekst sa našim ocima, parohijskim sveštenicima i, ili drugim ocima u koje imamo povjerenje i da polako gazimo razvijući sebi onu kulturu opštenja, da znamo i da poslušamo, da, da sačekamo, da, da učimo o osnovama naše vjere, a Gospod će svima e, dati po vjeri, po, po revnosti i po trudu, ne treba žuriti, jer ponavljam, kad uđemo u duhovni život, izražemo se novoj strategiji podnebesnih sila i tek tada nam je potrebno straženje. Evo da iskoristim priliku da, da uputim e, slušalce na knjigu Arhimandrita Lazara Bašidze, poštovanog e, Arhimandrita Gruzijske crkve, koji je u svom učenju posebno obratio pažnju na te takozvane tajne bolesti duše i u toj knjizi koja nosi to ime o tajnim bolestima duše skreće pažnju svima nama na neke mnogo važne e, stvari iz duhovnog života da bi nam taj život i započeo valjano, da bi se razvijao zdravo i da bi dao prave duhovne i evanđelske plodove. Naravno, on je to učenje prihvatio od svetih otaca, posebno od velikog oca i učitelja e, crkve novojavljenog svetog episkopa Iginjatija Brjančaninova. Tako da, eto, naravno uz njega i svetog Teofana Zatvornika, konkretno knjiga Put ka spasenju je od ogromnog značaja za pravilnu duhovnu orijentaciju, pa eto, malo sa ocima, našim sveštenicima, malo sa svetim ocima, i uz veliku Božju pomoć i vjerujem da će sve biti dobro i blagosloveno. Šta da radim oče u slučaju jakog demonskog napada, pita slušalac. Pa evo da, da kažem ovako načelno, različiti su uzroci jakih demonskih napada, ali najvjerovatnije da je u pitanju jaka gordost. Jaka gordost koja vuče za sobom čitavu skalameriju, čitav karavan strasti i promašaja od osuđivanja, zlopamćenja, roptanja i tako dalje. Tako da e, takvo kretanje duha e, najbolje je smiriti, obustaviti, zaustaviti e, dopuštenjem demon ne može ni svinju da napadne, a kamoli čovjeka ako mu gospod to ne dopusti. Dakle, ako u pitanju jak demonski napad, onda se sigurno e, taj čovjek nalazi u jakoj gordosti i tim napadom, odnosno dopuštenjem Božim, treba malo da se smiri, pa i da se upraši, da se malo vrati u neke realne okvire, e, da ne bi preskočio onu granicu blagoslovenog i ne daj Bože da uđe u prostor gdje ga više niko ne bi ni, ni našao ni, ni spasavao. Zato uvijek smiravati sebe, važno je ispovjediti se kod svog sveštenika i u buduće paziti jer ponavljam najčešće se povukla visoka misao, e, takozvano visoko umlje, to je pojava gordosti koja E, kao svojstvena e, demonima energije privlači demonske sile i gospod dopušta da tim jakim udarima čovjek ipak spusti malo glavu i da ide e, drugačije, dakle ne putem gordosti nego putem smireno umlja. I ne treba paničiti jer ponavljamo i crkva to želi da znamo ni draka sa glave ne može da padne ni jedna jedina ako gospod to ne dopusti nijedan demon, ni oni najniži, e, ni oni najjači, ne mogu čovjeku da pristupe ako gospod ne dopusti. A ako je gospod dopustio, znači da je tako trebalo da bude, da smo negdje nešto promašili i da se na taj način najbolje e, djeluje na nas, naravno, koliko je nama stalo do, do dobra i do zdravlja i eto, na taj način ispade da i si duhovi nalaze se u službi Bogu i, i čoveku. naš slušalac e, kaže u prvoj poslanici sa Lunjanima u petoj glavi apostol preporučuje da se obučemo u oklop vjere i ljubavi sa kacigom nade spasenja. E, šta je zapravo pita spasenje u hrišćanstvu i kako treba da mu se nadamo? Da se obučemo u oklop vjere jeste da se obučemo u sveti simbol vjere. Da ništa iz onog oklopa Nike od Carigradskog ne, ne hvali. Bude li nešto hvalilo, a znate i sami da je e, nekima koji su pravili otvore po svojoj volji na tom okopu, da je strijela uvećala baš kroz taj otvor. Neki su samo malo odškrinuli vrata ili e, jednu toku skinuli sa svetog simbola vjere i neprijatelj snajperista iz podnebesija pogodio je baš na to mjesto. I evo do dana današnjeg teturaju se i sebi ne mogu doći. Govorimo o svim onim projevama i crkvama i vjeroispovjedanjima koja su odstupila od ispovjedanja svetog pravoslavlja. To demon ne prašta. To starešine i strelci iz podnebesja ne praštaju. A da ne praštaju znali su i naši sveti oci, zato su nam i dali takve okrupe vjere. Zato oni insistiraju da čita onaj dogmatski poredak, plan i oko bude ispoštovan od tačke do tačke. Bilo šta da se tu pomjeri izaziva veliku opasnost. E sad, ako ćemo mi to da ispitujemo i, pro, i provjeravamo, izvolim. Skidajmo taj okop pa izađemo na Megdan sa nekim drugim, ali oci znaju da ćemo pretrpjeti veliki poraz. Oklop vjere je oklop e, svetog simbola vjera je vjere svetih apostola. A kaciga spasenja je nada, jaka, tvrda nada koja dolazi od tvrde vjere. I takvog čoveka ne može ništa da pokoleba, on ima jaku nadu, ima kacigu koju ne može da, da probije e, nikakav duh sumnje i nikakva kolebanja ovoga vremena koja, vidite sami u ome, u ome kičme, tačnije one trske ljudi ovoga svijeta. A jaka vjera, tvrda vjera ima, daje i nosi jaku nadu, a ta nada jezikom apostola naziva se kacigom spasenjem. Jer iz te nade ishodi jaka ljubav prema e, trojičnom Bogu, koga ćemo pravilno upoznati, pravilno ispovijedati, na njega se tvrdo nadati i ljubav prema njemu zadobiti duhovnu ljubav, kao pojavu duha svetoga. I takav čovek je čovek koji je spasen, a spasenje jeste zajednica sa onim koji jeste spasitelj, koji jeste spasenje. Govoriti o spasenju eh, van Boga nemoguće je. A Gospod je u crkvi, živi, prisutan, zato crkva insistira da eh, se spasavamo, to jest sjedinjujemo se spasiteljem kroz njen život, kroz njene svete tajne, konkretno kroz svetu liturgiju i svetu vjeru apostolsku. Vjerujem u jednoga Boga, Oca, Svedržitelja, Tvorca, neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog od Oca, rođenog prije svih vjekova, svjetlost od svjetlosti Boga istinitog od Boga istinitog, rođenoga nestvorenog, jednosušnog ocu kroz koga je sve postalo, koji je radi nas ljudi, radi našega spasenja sišao s nebesa i oplotio se od duha svetoga i Marije djeve i postao čovjek, i koji je raspe za nas u vrijeme Pontije Pilata i strado i bio pogreben, i koji je vaskrsao treći dan po pismu, i koji se vazna na nebesa i sjedi s desne strane Oca, i koji će opet doći slavom da sudi živima i mrtvima i njegovom carstvu neće biti kraja i u duha svetoga gospoda životvornog koji od oca ishodi koji se sa ocem i sinom zajedno poštuje zajedno slavi koji je govorio kroz proroke u jednu svetu sabornu i apostolsku crkvu ispovijedam jedno krštenje za odloštenje grehova čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg vijeka. Amin. Odimo, braćo, gospod nas zove, da nas obuče u haljine nove. Haljine nove za nas kroje, Hristos nas zove da nas odene. Pomeri rasta Bogo čoveka, u haljine bele budućeg veka. posebno tkana. Jedine dostojne ljudskoga zvanja. Svucimo braćo stara odela. Prljavih misli reči dela. uzmimo nova svetih vrlina. Nadežde vrtoglavih visina, nadežde sjajne budućeg veka. Pomeri rasta Bogo čovjeka, Pitajte sveštenika. Očerafajlo, evo sledećeg pitanja naših slušalaca. Da li su opravdani srednjevjekovni prikazi pakla kao mjesta patnje i muka ili je pakao nešto sasvim drugo? E, slušalac kaže da je negdje pročitao da je pakao stanje duše pa je zamolio komentar na ovu misao i pita da li je ona u skladu sa pravoslavnom duhovnošću ove srednjovjekovne prikaze pakla, e, ja bih radio doveo u kontekst i uveo u prostor e, svetog predavanja, a znamo da taj srednji vijek u našoj crkvi predstavlja jedno zlatno vrijeme velikih duhovnih uspona i njemu pripada, ako hoćete, i svetogorska tradicija. A u svetogorskim manastirima, posebno u njihovim pripratama, ko je bio od braće mogao je to i da pogleda. E, vrlo su česte i naširoko prikazane upravo te scene e, iz tih apokaliptičnih događaja, uključujući tu i strašni sud i ognjenu rijeku i e, satanske čeljusti i sve one muke na koje je crkva ukazala ne samo svetim pismom, znate, nego i svetim predanjem. Dakle, e, pakao postoji, a znamo da postoji jer nam je gospod otkrio. E, ne da bi nas blokirao u duhovnom životu, nego da bi taj duhovni život usmjerio i uravnotežio, da se ne igramo, da se ne zanosimo. Jedan od oblika djelovanja nečistih duhova, mislim, vrlo prefinjen, ne jedini, ali jedan od, danas nažalost e, vrlo izražen, a slabo prepoznat, jeste upravo i to prećutkivanje, e, ne samo postojanje pakla i vječnih muka, nego i djelovanja nečistih sila. Ono što sveti oci nikad nisu sebi dozvoljavali, dakle sveti oci, pa ako hoćete i srednje vjekovni, a oni su toliko iznad nas po iskustvu duhovnom i po duhovnim viđanjima i sozarcanjima da mi praktično sa ovim što danas imamo ili mislimo da imamo ne možemo uopšte da se poredimo sa njima. A što se tiče njihovog odnosa prema ovim našim danima i našim umovanjima, oni nisu polemisali, nego su lelekali, lakali za nam. Jedna od tih projava te duhovne zanesenosti jeste i pogrešan, vrlo površan i lakomislen odnos prema paklu i prema e, vječnim mukama. Sam gospod je rekao i reći će, ali rekao i unaprijed, da će oni koji ne budu ispunili sveto evanđelje otići u muku vječnu, u ogan vječni koji je pripremljen satani i anđelima njegovim. Ukoliko gospod, braćo i sestra, obmanjuje, onda i crkva obmanjuje. Sveti duh je e, te riječi e, otkrivao svetim ocima i uvodi ih u tu tajnu. Tako da svi oni, sve one svete generacije svetih monaha, pogotovo na Svetoj gori, recimo u Velikoj Lavri, u svetim svetogorskim manastirima, gdje su se generacije svetitelja vaspitavali, svi oni su prolazili svakodnevno i ne samo prolazili, nego duboko e, sozercavali tu tajnu koja im je davala snagu i maha e, da e, što zbiljnije streme ka onome koji je spasitelj, koji ih spasava između ostalog i od tih muka. Tako da učenje crkve, to možemo nazvati učenjima, zašto da ne, o vječnim mukama, tačnije o, o otkrivanju da one postoje, postoji ni zbog čeg drugog nego da bi nas jače motivisalo da se ne, ne igramo i da se ozbiljno posvetimo e, spasenju i da spasitelja ne prepoznajemo nigdje izvan onoga koji je razrušitelj carstva, ada i e, davalec vječnog života. Pritom, ad iako je razrušen, kako kaže sveti vladika Nikolaj u jednoj od njegovih besjeda, i dalje može da zarobi svakog onog koji nije izašao iz tih tamnica kroz pashalni prostor. On jeste, njegova sila je razrušena, ali on i dalje može one koji ne slušaju glas gospodnje učenje crkve da zaplijeni i da ih drži u svojim tamnicama adskim i ovdje u vremenu, a vidimo i sami da ima zaista previše onih koji su u njima zaključani, a i, ne daj Bože, nikome, ali bit će i takvih, i to ne malo, da ih drži vezane i u carstvu. Beskonačnih muka, ili kako sveti oci nazivaju, besmrtne smrti. Isto tako što se tiče o, o e, učenju ili o tajni posmrtnog udjela duše, takozvanim mitarsima. To, braćo i sestre, postoji u učenju crkve. Pogledajte samo, konsultujte malo sveštene bogoslužbene tekstove. Pogledajte malo pisanje svetih otaca, pogledajte i presvetu bogorodicu koja na njenom uspenju moli svoga sina da po uspenju da, da, da skloni lica zlih demona, da ih ne gleda na njenom ushođenju ka nebesima. Onda mnoga viđenja velikih otaca, Antonija, Pahomija, Makarija, tako da zaista e, postavljanje takvih pitanja ili pokretanje takvih diskusija e, nimalo ne govori o učenju crkve, jer ono je jasno izraženo, naravno i slava Bogu, ne preko nas Ja mi se danas tek budimo iz kome, jer 20. i 21. vijek su, to su dani sa najnižom duhovnom svješću, sveti apostoli su je najavili da je to vrijeme kad se zdravo učenje neće prihvatati. Dakle, to ne govori o krizi crkve, nego govori o tome da smo se mi udaljili od nje, da ne učimo, da, da ne razgovaramo s ocima, da oni više, a nažalost, nisu naši učitelji, naši rukovoditelji i kad se ta svijest e, uveća, onda dolazi do tih, kažemo, većih duhovnih kriza, dolazi do krize mentaliteta e, pravoslavnih ljudi, a sve to može da izazove i mnoge druge poremećaje koji se ovako mogu manifestovati i na ovom vidljivom planu, jer sve to i tekako povezano. Zato treba ozbiljno učiti, ali učiti od učitelja a učitelji su oni iza kojih crkva stoji, saborna crkva, vaseljenska crkva, pritom ne samo ona koja danas djeluje, ne vojuća, nego i ona toržestvena crkva, dakle učenje iza koje stoje svi sveti oci i svi sveti apostoli, iza kojeg stoji sama sveta i živonačalna trojica. A to je nevažno učenje, to je vječno učenje vječna istina zapravo. Evo još jednog očerafajlo pitanja koje se često ponavlja u ovim našim emisijama. Da li se treba plašiti smrti? Smrti se treba sjećati. Sveti oci govore o sjećanju na smrt treba je prepoznati kao, kao problem, kao centralni problem. Treba prepoznati uzrok, otkuda smrt, kako je ušla, kako se uvukla, preko koga se uvukla, gdje se začela. U Bogu nije sigurno i nije ni u čoveku. I onda dolazimo do jednog e, šire konteksta, tu moramo uključiti i pad na nebesima, pomračenje angela, pa onda izlivanje tog mraka i ubrizgavanje u našu krv, odnosno u krv naših, u prirodu naših pravoditelja, e, ta, ta, taj otrov grijeha, pa onda posledicu grijeha koju imamo u smrti, na njeno razarajuće dejstvo koje, koje je rušilo rod ljudski sve do pojave besmrtnog Boga i njegovog tajanstvenog ovapućenja i vaskrsenja, dakle pobjede koju evo baš u ovim danima praznujemo. Dakle, smrti se ne treba plašiti, treba je se sjećati i treba rešavati taj problem. A taj problem niko ne može da riješi, baš niko, sem Vaskarski gospod Isus Hristos i njegova sveta crkva, koja je taj problem riješila e, mnogim generacijama svetih hrišćana, pa može i nama da ga riješi. Jer e, e, suvi, e, goli strah od smrti, on ne daje čovjeku prostora da, da se suoči sa smrću, da rešava problem, nego bježi, neđe potiskuje to i onda ga taj pritisak ogomi i goni na razne bjesomučne akcije i potpuno besmislene projekte i angažmane. A sjećanje na smrt produbljuje misao i daje čovjeku jedan dublji uvid u život, e, tražeći od života ozbiljno rešenje, A ozbiljno rešenje i jedino rešenje ima samo on, Vaskrski gospod Isus Hristos, i ima ona crkva koju je on ostavio svoje životvorne e, sile, e, blagodatne sile koje se izlivaju i natapaju sve one koji su željni i žedni besmrtnog života. A ta voda je voda blagodati koja se izliva kroz svete tajne naše crkve, posebno kroz ono liturgijsko korito iz kojeg zahvatamo vodu živu i jedemo hleb životvoru. Slušalac pita da li su sveti oci izričito bili protiv ženskog šminkanja i ukrašavanja. Sveti apostoli su kretali pažnju svojoj zajednici, crkvi, jer pazite, mnoge sestre, nažalost, ne možemo smatrati našminkane, istetovirane, ne možemo smatrati djecom, poslušnom djecom crkve, istina ima tu dosta krštenih, ali djete treba i da je poslušno, znate, crkve majke majka koja se ne nameće. U svakom slučaju, svojoj poslušnoj djeci ona će dati druga usmjerenja, druga pravila, taj, da kažemo, blagodatni imidž, znate, ukrašavajući ih iznutra. Sveti apostol Petar govori da nije dobro da se žene ukrašavaju samo s polja. Sveti Jovan Zlatovusti toliko moćno izobličava sva ta kinđurenja i sve te modne trendove, govoreći da je to bruka sramota, da, da je odjeća simbol pada, a mi od simbola pada napravili smo čitave industrije, um, praveći evo danas vidite i sami modne revije i šta sve ne. Dakle, to je duh potpuno tuđ crkvi. E sad ako očekujete da crkva sa acetonima trči za svojom djecom, i da im skida e, šminku i lak za nokte, znači to nećemo doživjeti. Ali ako je budemo pitali kao majku šta ona misli, pogotovo naše mlađe sestre, ona će im sigurno blagosloviti onako majčinski da se ukrašavaju iznutra onim vječnim, blagodatnim, vrlinskim ukrasima, da ukrašavaju svoju dušu, a ukrašena e, i miomirisna duša ostavlja svoj pečat i na tijelo sa kojim je tako tijesno i povezano i sjedinjeno. A ukrašeno tijelo sa raspuštenom, unakaženom dušom ne može da sakrije tu unakaženost i tu unutrašnju nečistoću. Zato i sve deblji slojevi šminke, zato i sve veće površine tijela pokrivene raznim nakaradnim e, tetovažama. Dakle, da ukrasim unutrašnjeg čoveka a spoljašnji, tjelesni, projavit će tu unutrašnju svjetlost i bit ćemo lijepi, ukrašeni i spolja i mirisni i tijelom ukoliko nam duša bude ispunjena mirom duhovnih vrlina. koliko smo pravoslavni i kako treba da gledamo na informacione tehnologije, internet, Facebook i ostala tehnološka dostignuća? Pa, ovako, pravo da vam kažem, ja pripadam ovoj generaciji koja se, ili jednom dijelu te generacije koja se nije uključivala i dan danas e, nisam uključen, mada naš manastir e, ima i da kažem, učešće i u tim komunikacijama, mada to vodi jedan brat koji je zadužen i nemamo načalno ništa protiv toga. Međutim, treba imati mjeru. Treba imati mjeru jer e, u redu sve to može da se iskoristi na slavu Božju, ali crkva nudi mnogo više od toga. Znate, mene, evo kao, da kažemo, sveštenika crkve ili ako hoćete čovjeka koji živi liturgijom, e, ne može da fascinira nešto što povezuje samo kroz prostor i vrijeme. Znate, to je ipak nešto što je dobro, ali je u odnosu na mogućnosti koje crkva ima neuporedivo ispod. Ako se mi svetom liturgijom povezujemo e, ne samo sa svim generacijama svih vremena, nego ako prevazilazimo i samo vrijeme izlazeći iz njegovih okvira i ulazeći u prostor same i sušte vječnosti. Ako idemo od bespočetnog ka beskrajnom, a opet krećući se kroz vrijeme, oprostite, ali mene ta ponuda ne može da fascinira ako mogu prizivajući ime vječnog i bespočetnog Boga kroz Isusovu molitvu, sve držeći jednu e, prostu vunenu brojanicu i da e, prizivam ime vječnog Boga, prizivajući njega da opštim i sa njegovim jedno, ocem e, sa kojim je jedne suštine, da, da duha svetog prizivam, znate, onda ne možete me fascinirati tim novim mogućnostima znate, i dostignućima. Ponavljam, sve to može da se koristi, ali ne može da ponudi i da da ono niti da zamijeni ono što crkva daje. A Zato moramo oče da... da primijetimo da nas te nove mogućnosti komunikacije sa drugim ljudima, posebno preko tih mreža, ljudima koji ne poznajemo, sve više udaljavaju od Boga. Prosto nemamo više vremena, vrijeme ostavljamo na internetu. Tako je. I nemamo vremena i nemamo prostora onda u sebi, znate, jer molitva traži prostor, znate, traži, traži njegu, duh traži njegu, traži posvećenost. Znate, a nažalost vidimo da sve manji broj ljudi ima razvijen unutrašnji duhovni život, a bez njega se ne može, onda ni, ni, ni ove mogućnosti neće nas nahraniti ni utješiti. Naprotiv, mogu, kako i sami rekao ste, da ugroze e, tu našu povezanost sa, sa crkvom, a kroz crkvu ponavljamo, povezujemo se sa svima svetima svih vremena, povezujemo se čak i sa onima, zamislite, koji još nisu ni rođeni, a koji će biti rođeni u crkvi. Mislim, to su, to su nesluđene mogućnosti tu treba konsultovati naše velike mistike koji su ulazili u prostor tajne pa nam iz tog prostora donosili određena liturgijska, mistagoška usmjerenja. da, da tu prepoznamo ono što nam je nasušno potrebno. A ovim drugim koristit ćemo se e, umjereno. U svakom slučaju ne na, na štetu, ne daj Bože, ili na, na potpuni gubitak. Onog najvažnijeg. Thank toku emisije stiglo je nekoliko pitanja jednog našeg slušaoca. Ima li svrhe ispovijedati grijeh kojem se posle možda vraćamo ili da čekamo neko duže vrijeme da e, čovjek sam sebe uvjeri da se udalji od tog grijeha pa da ga onda ispovijedi ili da ga ispovijedi uvijek pa iako ga ponovi opet? Pa treba ispovijedati grijeh, ali u tom nekom borbenom smislu da Da nekako tu silu grijeha raslabimo, pa vidjet ćemo, što kažu, ćeraćemo se, primat ćemo udarce, ali ćemo i udarati. To što ljudi padaju, ako padaju u borbi, to nije pad e, u istom onom smislu kad čovjek pada e, iz nemara ili potpuno svjesno iz, iz ljenosti ili želje da padne. To je pad u borbi jer neprijatelj može da te obori, konkretno u duhovnoj borbi, da te obori, ali da se ti ne miriš sa padom, da ga i i sa, i sa zemlje da ga, da ga ne puštaš, da se boriš protiv njega. I to gospod drugačije tretira. Kroz e, te padove čovjek može duhovno da napreduje da tako što će se smiravati i sve više prepoznavati svoju nemoć i kroz tu nemoć e, prizivati silu Božju i postepeno postajati jak i u jednom trenutku i nepokolebljiv. Tako da u svakom slučaju ne treba mnogo otezati, idemo, pa borit ćemo se, ako opet padnemo u borbi, ponavljam, to je, to je pad u borbi, a nije predaj. Isti slušalac oče pita šta da radimo ako se neko u našem prisustvu upokoji, kako da se molimo u tom momentu? Pa eto, to je isto, da kažemo, neki blagoslov biti prisutan u trenutku nečijeg upokojenja, tu je čovjek svjedok velike tajne, mislim da se ne treba sad mnogo opterećivati molitvom, nego iskoristiti prostor pa koliko je moguće sozrcavati tu tajnu, veliku tajnu zaista odvajanja duše od tijela i a, e, mislim da će čovjek imati mnogo više koristi a, e, od tog sozrcavanja a, e, koje može da, da napravi veliki pečat u njegovom duhu i kasnije da ga, da ga još snažnije pokrene ka ka pravom životu, da možda i promijeni njegov odnos prema sebi, prema bližnjima i prema crkvi, prema vaskarskom gospodu, a crkva predlaže da se, koliko je moguće i sveštenik pozove da se učitaju te prve molitve i kasnije sve ono što po crkvenom ustavu i poredku treba obaviti i pominjati dušu crkvenim bogosluženjima i lično se moliti za nju, ali bez nekih opterećenja, jer nas gordost često zna da podigne na taj nivo da duša tog čoveka praktično zavisi od naše molitve, što opet nije, nije normalno. Tako da, eto, mislim da bi bilo najbolje da od samog prisustva, tako dobijemo i sami neku korist, bivajući svjedoci tajne umiranja, a opet sa nadom na prisustvo Božje naravno pod uslovom da je duša krštena, Hristo Božje i nadajući se tajni opšteg vaskrsenja, moleći se za pokoj našeg prijatelja, srodnika i vidjet ću kome se radi, eto, na jedan zdrav način da pristupimo, a opet sve u okvirima naše crkve koja nam daje tako i usmjerenje kako i u tim situacijama. Evo i poslednjeg pitanja naših slušalaca za večeras o Fajlo, Da li je ćutanje uvijek bolje od govora u smislu kritike kod potencijalnog osuđivanja i priče kao potencijalnog praznoslovlja? Znate, ovladati jezikom nije lako. Znate, apostol jako govori da čovjek koji je ovladao jezikom, on je savršen čovjek. Nije lako ćutati na pravi način. Znate, ima ljudi koji ćute umom, a mnogo govore. I po kvalitetu oni su tihovatelji. Taj njihov govor e, ne koleba njihov unutrašnji mir i unutrašnji čutanje. Imate ljude koji ćute e, usnama, ali iznutra su prepuni e, pomisli, znati, tih unutrašnjih razgovora, nezdravih. Tako da je to sve veliko pitanje. U svakom slučaju treba se vježbati vježbanje i jedan, da kažemo, duhovni podvig, obladavanje e, svojim jezikom i spoljašnjim i onim unutrašnjim i zato nam je crkva tu i tekako važna da nas ispuni tim divnim molitvenim duhovnim sadržajima što kaže apostol Pavle da govorimo među sobom u pjesmama i himnama duhovnim tako da imamo e, novi duh i da kažemo novo vino u novim mjehovima krštenje i pokajanje, pa da onda iz našeg e, srca izroze i dobre li, riječi, i blagoslovi, i slavoslovlja, i blagodarenja. Jer usta govore od suviška srca. U srcu bude svjetlost, onda će i riječi naše biti svijetle. Oče Rafajlo, hvala vam što ste večeras bili naš gost, što ste odvojili ovo vrijeme za nas i slušalce Radio Svetigore i hvala vam novim zaista divnim duhovnim poukama. Hvala vama na povjerenju i ako praštajte ako sam negdje bio neodmjeren, eto, koliko smo mogli, toliko i rekao smo, vi pomenite i dođite. Hvala oče, pomenite i vi nas, hvala i blagoslovite, a poštovani slušaoci, draga braće i sestre, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a večera smo imali blagoslov da na naše pitanja odgovara jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajine u Budvi. Do sledeće emisije za sedam dana, radujte se, Hristos Vaskrse! Pitajte sveštenika. Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama. Pravoslavlje je liječenje svake boli i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni. Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali. E, Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.svestenika.yahoo.com Pozivom na broj telefona 041 231 633 putem SMS poruke na broj 069 208 403. Pitajte sveštenika.